аж в очах потьмарилося, потім відхлинула, і обличчя стало восковим, мало не прозоро блідим. До чого тут Галина? Дурне й непотрібне запитання. Відповідай, зірвавшись, крикнула Раїса, і оцей несподіваний вибух раптом повернув Іванові спокій. Чого ти кричиш? підкреслено тихомирно запитав він. Істерика це для розвідника Раїсо Павлівно повний провал. Розвідник знайшовся, глузувала жінка, не в силі стриматись, розуміючи, як неприпустимо огидно виглядає така сцена, і від того гніваючись і дратуючись ще більше. Можна подумати, ніби ти всі плани вермахту розвідав. Нічого путнього ми з тобою за весь час не зробили. Одна слава, що розвід групою самі себе назвали. Дулю в кишені тримаємо. Неправда. У нас зв'язок із центром. А що важливого ми туди передали? Що взнали? Чим ризикнули? Мовчиш? Ти не мовчи, а на запитання мої відповідай. Ти просто з'їхала з глузду Раїсо. Відповідай, уже не стримуючись, на повний голос закричала жінка. Відповідай. Іван підійшов до вікна, глянув на вулицю. Білосніжні кучеряві хмарини пливли в яскраво блакитному небі. Маленький фіат з двома італійськими солдатами діловито й швидко, як комашка, пробіг по бруківці. Відповідай, уже не кричала, а хрипіла Раїса. Тепер ніщо не могло порушити спокою Іванового серця. Саме оця істерика робила його ще упевненішим. Обличчя вже не було звичайного кольору, а слова пролунали навіть радісно. Так щоб ти знала, ми після війни неодмінно одружимося зареєструємося у нашому радянському ЗАГСі в місті Києві на вулиці Леніна. А чоловік її де? уїдливо шпигала словами жінка. І це ти добре знаєш. Чоловік її загинув у перший день війни. Вона сама його поховала. Галина вдова прикордонника. Це правда, повільно опустилася на стілець жінка, і було таке враження, ніби вона геть знесиліла. Сиділа, важко спершись грудьми на стіл, і десь у глибині очей уже вгадувалися сльози, і саме вони найбільше стривожили лейтенанта. Хазяйка господи бувала всякою гнівною, веселою, лайливою, роздратованою, але сліз її бачити не доводилося ніколи. І уже в гранітній брилі його спокою пробігла малесенька тріщинка тривоги. Вона легко з'являється, коли у твоєму місті повно італійських військ, а перед вікнами шугають чорні машини фельджандармерії, німецького гестапо. Що в тебе на думці було? різко запитав Іван. Для чого ти всю цю розмову затіяла? невизначено відповіла жінка, занурена у власні думки і переживання. Між іншим, сама не знаю. Ні, не так і не між іншим, наполягав Іван, бо тріщинка йшла все глибше і глибше, ставала відчутною і болючою. Говори. Останнє слово пролунало як наказ. І Раїса збагнула, що тепер. Усе одно нічого не вдасться приховати. Гаразд. Скажу, мій любесенький, рішуче заговорила вона, скажу. Так чи інакше ти все мусиш знати, рано чи пізно, і хотіла б промовчати, але не можу. Тріщинка тривоги поглибилася, стала мало не прірвою, здатною розколоти навпіл серце. Раїса каже правду. Якась смертельна небезпека нависла над Галиною, і дай Боже, щоб вистачило часу цю небезпеку відвернути. І вже припускаючи найстрашніше, Іван Журба майже просто гнав. Галину заарештували? Слухай, Іване, мені ці слова тобі говорити все одно, що на Голгофу йти. Лейтенант не витримав, підбіг до Раїси рукою на диво міцною сильною схопив її за коричневу в'язану кофточку на грудях, підвів із стільця, наблизив повне, кругле, але зовсім не злякане обличчя до своїх очей, наче намагався проникнути поглядом у найпотаємніші думки жінки. Ну, йди на Голгофу. крикнув він. Відпусти мене, спокійно відповіла жінка. Тепер уже скажу. Неодмінно скажу. Слухай